допитливий. Він непорядний. Ті, що з грішком завжди служаки. Тут зрозуміло все. Ірша знову сів на канапу. Ми з ним жили в гуртожитку в одній кімнаті. Він старший на курс. Золотий медаліст, що у восьмому класі на республіканській математичній олімпіаді здобув перше місце. Батько лікар. У домашній бібліотеці Аристотель і Платон в позолочених корінцях. Уже на другому курсі купив капелюх і галстук. У нас тільки п'ятикурсники носили капелюхи, і то не всі. І носив не через те, щоб сподобатися дівчатам, а по праву. Прийшов уже зі школи генієм. А що вже думав про своє майбутнє, можна уявити. Усі ми сіряки, ото він завжди такий усміхнений, то складна усмішка. На третьому курсі ми включилися в конкурс на будинок культури для шефів. Він один з нашої кімнати не захотів і все посміхався, поплескував мене по плечу. Сергій підвів голову, і сумна усмішка викривала його вуста. Треба було бачити його пику, коли мій проект одержав заохочувальну премію. В інституті вчився так сяк і все вірив у свою геніальність та винятковість. Прийшов до вас у проектний інститут а там кілька сот таких самих геніїв. І треба запрягатися в роботу. І знову проекту цього ірші сірячка здобуває першу премію. На лихо, як тепер бачите. Я в інституті ходив у братовій солдатській шинелі, у кирзаках і пошитому з італійської ковдри піджаці, а він в естонці. І ось я став завідуючим сектором, а він мій підлеглий. Він мене ненавидить смертельною ненавистю. І не тільки мене. Ото було на мене кілька анонімок, його рука. І на Клочкову. Апетити непомірні, чистолюбство страшне. Непогамоване чистолюбство просто з'їдає його. Я знаю, розгадав давно. Він уже на першому курсі ненавидів усіх, у кого намічався успіх. Тищенко дивився на Іршу із здивуванням. Він йому вірив і не вірив, щось виважував у голові, пригадував. А чому на Клочкову? Бо теж такий собі маленький науковий жучок а талановита доката. Їм весь час доводилося працювати в парі, і все, що робила вона, хвалили. Але ж вона була така нещасна. Тоді цього ніхто не знав. Та й яке це мало для нього значення? Тищенко сів у величезне, незграбне крісло ліжко, туди клали спати гостей і воно прогнулося трохи не до підлоги. Що ми знаємо про людину? задумано мовив він. Усе ходила в чорному. А ми навіть не поцікавились, як слід чому. Спочатку чоловік, далі син, паралітик і несповна. Це дуже моторошно, коли сам і думаєш, сказав Ірша. Думки тоді чорні й химерні, і все по колу, одна за одною. У тому колі тільки ти, смерть і ще щось. Ти звідки знаєш? підозріливо, аж нагнувшись уперед, запитав Тищенко. Сьогодні зрозумів. Оце зараз прозрів.